dininin əsaslarından birisi olan İslamda əxlaq İslamda ədəb, Allah və Rəsulunun bu ümmətə əmr etdiyi əxlaq və ədəb qaydaları barədə inşallah zikr edəcəyəm. Və bu dinin təməli tövhiddir. Və tövhidi də həm yaşamaq, həm də insanlara çatdırmaqdan ötürü Allah və Rəsulundan əmr etdiyi əxlaq lazımdır. Yəni, bu dinin yarısı tövhiddir. İkinci yarısı isə Allah və Rəsulunun əmr etdiyi əxlaq. Və bu ikisi bir yerdə olduqda din tamam olur, din kamil olur. Və bunun biri olub, digəri olmadıqda o yarımçıq olan dinin insana nə bu dünyada, nə də ahirətdə bir faydası olmur. əxlaq mövzusu çox mühüm mövzudur. Müsəlmanların xüsusən də dəvət əsnasında olan, yəni küfür, şirk əhli ilə bir yerdə yaşayan müsəlmanların ehtiyaclarının olduğu bir məsələdir. Yəni Allah və Rəsulunun əmr etdiyi əxlaqla əxlaqlanmaq və o şəkildə tövhidə dəvət etmək. Və Quran və sünnətdə əxlaq mövzusu ilə bağlı çoxlu dəlillər, hökmlər mövcuddur. Allah Rəsulu aleyhissalatu vesselam buyurur ki, İnna Allah Teala əvhə iləyyə ən təvədəu həttə la yəbği əhədun alə əhədin və la yəxfər əhədun alə əhədin Allah Rəsulü buyurur ki, Allah mənə vəhy etdi ki, təvazükar olun və heç bir kəs heç bir kəsə qarşı həddini aşmasın və heç bir kəs də heç bir kəsin yanında fəxr etməsin. Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, İnnəmə bu'isu li utimmə məkəriməl əxlaq. Mən ən kamil əxlaqı tamamlamaq, tamamlamaq üçün göndərilmişəm ən kamil əxlaqı tamamlamaqdır. Deməli, Allah Rəsulundan öncə əxlaq olur. Çünki Allah Rəsulu buyurur ki, ən kamilini tamamlamaq üçün göndərilmişəm. İslamdan öncə əxlaq olub. Allah Rəsulu ən kamilini görsədir bütün dünyaya. Necə ki, Allah Rəsulu tövhidin ən kamil dəvətçisi, ən kamil şəkildə insanlara çatdıran kəs olduğu kimi, əxlaqın da ən kamilini, ən gözəlini insanlara çatdırıb. Necə ki, Allah rəsulü buyurur, ümmətim üçün qorxduğum şirk qarışqanın qaranlıq gecədə qoyduğu əyaq izinə bəndəyir. Yəni, tövfidin qaranlıq gecədə qarışqanın əyaq izinə qədər çatdırıb Allah rəsulü. Yəni, ən xırda hissəsinə qədər. Həmsinin tövhid kimi əxlaqın da ən kamilini Allah Rəsulu aleyhissalatu vesselam insanlara çatdırıb. Allah Rəsulu aleyhissalatu vesselam buyurur ki, İttəkilləhə heysəmə kuntə واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Harada olursan ol, Allahdan qorx. Və hər pis bir əməlin ardınca yaxşı bir əməl et ki, onu silsin və insanlarla gözəl əxlaqla müamilə et. Əmr edir Allah Rəsulü ki, insanlarla gözəl əxlaqla müamilə edin. Allah Rəsulü buyurur ki, Əkməlül müminə imanən əhsənuhum xuliqən Ən kamil imanı olan mümin, imana ən yaxşı, ən gözəl olan mümindir. Yəni, hədisdə gözəl əxlaqı imanın kamilliyinə səbəb olan bir şey kimi göstərir Allah Rəsulü. Başqa bir hədisdə Allah Rəsulü buyurur ki, Leysəl mümin bittə'an və lə lə'an və ləl fəhiş və ləl bəzi Mömin çoxlu tənə edən kəs deyil. Şəxslər deyirlər ki, yəni qeybət edən, böhtan edən, nəmmamlıq edən. Və lə lə'an Mömin çox lənət edən kəs deyil. Vələl-fəhiş Həmçinin mömin fuhuş edən kəs deyil, yəni dili ilə və əməli ilə əxlaqsızlıq edən. Vələl-bəzi Həmçinin bəzi, yəni söhüş döyən. Bu dörd şey edən kəs mömin deyil. Allah Rəsul buyurur. Sonra Allah Rəsulu Başqa bir hədisdə buyurur ki, İnnə min əhəbbikum iləy və əqrabikum minni məclisən yevməl qiyamə əhsanukum əxləqən. Qiyamət günü mənə ən sevimli olanlarınız və mənə ən yaxın olanlarınız ən gözəl əxlaqı olanlarınızdır. Və innə min əbqadikum iləy və əb'adikum minni məclisən yevməl qiyamə əs-sərsərun vəl-mütəşəddiqun vəl-mütəfəyhiqun qiyamət günü məndən ən uzaq olanlarınız və mənim ən nifrət etdiyim kəsləriniz sərfərlərinizdir və mütəşəddiq, təkəbbürlü danışanlarınızdır və mütəfəyhiq, xırdasılığa gedənlərinizdir. Baxmayaraq ki, bu insanlar müsəlmandırlar. Allah Rəsulu pis əxlaqlarına görə deyir ki, mənim nifrət etdiyim kəslərdir və məndən uzaq olan kəslərdir qiyamət günü. Sərsərlər, boşboğazlıq eləyənlər, təkəbbürlü, təkəbbürlü danışanlar, və sırada sırada gedənlər. Allah subhanahu wa ta'ala özü Quran-ı kərimdə öz elçisinin əxlaqını tərif edir. Qələm surəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَزِيمٍ Həqiqətən sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Və Allah Rəsulunun səhabələri, zövcələri Allah Rəsulunun əxlaqı ilə bağlı siyah kitablarında Peyğəmbərin ədəbi əxlaqı ilə bağlı sözlər demişlər. Sirə kitablarında bu əsərlər mövcuddur. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Allah Rəsulü barəsində ondan soruşulduqda buyurur ki, kənə xulquhu əl-Qur'an. Onun əxlaqı Quran idi. Yəni Quran-ı Kərimdə Allahın Allah Subhanahu va Taala'nın pis əxlaq deyə nəhy etdiyi hər bir şeyi Allah və Rəsul Allah Rəsulu tərk edib və gözəl əxlaq deyə tərif etdiyi hər bir Allah subhanahu wa ta'ala sözünə əməl edin. Məsələn, Müminun surəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, qad əfləhəl müminun, möminlər artıq nizad tapmışdılar. Əlləzinəhum fi salatihim xaşiun, onlar o şəxslərdirlər ki, namazlarında xuşuda olarlar. Vəlləzinəhum anilləğvi mu'ridun, onlar o şəxslərdir ki, lağlağlıqdan üz döndərərlər. Yəni əsl möminlərə Allah Subhanahu va Taala belə vəsf edir. Deməli Allah Rəsulu bu şeyə hamıdan daha yaxşı əməl edir. Başqa bir ayətdə Loğman surəsində Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Vaqsit fi mashik, waqdud min sawtik, fa inna ankaral asfal la sawtul hamir." Yerişində orta surətdə olur və səsini aşağı çal. Həqiqətən ən pis səs uzun qulağın səsidir. Bu, bu kimi ayətlərdə Allah subhanahu və teala bəzi ayətlərdə möminləri vəsb edir ki, məsələn, bəyaz zikr etdiyim ayət, onlar lağlağlıqdan bəlidirlər, yəni üz döndərirlər. O birisi ayətdə isə, Loğman surəsindəki ayətdə isə möhkəm danışmağı Allah subhanətə Allah uzun qulağın səsinə bənzədir və yerişdə ortaq surətdə olmağı gözəl əməl kimi bildirir. Deməli, Ayşə radiyallahu anhənin dediyi ki, onun əxlaqı Quran idi. Quranda olan ən gözəl əxlaq Allah subhanahu wa ta'alanın vəsf etdiyi gözəl əxlaqlar və nəhy etdiyi pis əxlaqlar Allah Rəsulü bunları canlı həyatda yaşayıb. Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, Mə məsistu hərirən əlyənə Mə məsistu hərirən və lə dibəzən əlyənə min kəsri Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm Allah Rəsulunun əlindən daha yumşaq, ipəkdən dibəz ipəyin bir növüdür. Daha, yəni ipəkdən də daha yumşaq. Toxunmadım. Allah Rəsulunun əlindən daha yumşaq bir şey toxunmadım. وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطْتُ أَثْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Və Allah Rəsulunun qoxusundan daha bir qoxu qoxulamadım, iynəmədim. وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem əşərə sinin. Və Allah Rəsuluna 10 il xidmətçilik etdim, 10 il xidmət etdim evində ona. وَمَا قَالَ لِي قَطْتُ اُفِّنْ Bir dəfə də olsun mənə uf belə demədi. Və la qala li şeyin fa'altahu lima fa'altahu. Heç bir etdiyim işə mənə demədi ki, nəyə görə bunu belə etdin? Və la li şeyin lam af'alhu ala fa'alta kaza. Mənə tapşırdığı şeylər hansılar ki, etməmişdim. O şeylərə görə də mənə heç vaxt demədi ki, nəyə görə filan tapşırdığım işi etmədim. Yəni bu Ənəs bin Məlik Allah Rəsulunun evində 10 yaşından 20 yaşına qədər 10 il xidmət edib. Allah Rəsulu xidmətinə qarşı, xidmətçisinə qarşı belə mülayim olun. Ayşə radiyallahu anhə Allah Rəsulunun əxlaqı barəsində deyir ki, Mə xuyyirə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm beynə əmreyni qattu illə əxəzə əysəruhumə. Allah Rəsulu hər iki işin arasında həmişə hasandını seçir. Mə ləm yəkun ismən, əgər bu seçilən şeylər günah olmayıblarsa. Və in kana ismən kana abadun nas minhu. Əgər o iki şeyin arasında seçilən şeylər günah olan bir şey olubsa, həmin günahdan insanların içərisində ən uzaq olan olur. Və ma intəqəmə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam li nəfsihi fi şeyin qattu. Allah Rəsulu öz nəfsinə görə heç kəsdən intiqam almayıb. İllə ən tuntəhə hurmatullah fəyəntəqimu lillahi təala. Yalnız əgər Allahın haramları işlənibsə, Allahın haramları işləndikdə isə mütləq Allah üçün intiqam alır. Öz nəfsinə görə heç kəsdən intiqam almayıb. Və yenə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Kənə əbğadül xuluq ileyhi əl-xəzə Ən nifrət etdiyi əxlaqsızlıq yalan danışmaq idi. Allah Rəsulunun ən nifrət etdiyi əxlaqsızlıq yalan danışmaq idi. Əgər ailəsindən bir kəsə yalan danışdığına şahid olarsa, Ayşə radiyallahu anhə buyurur, həmən kəsdən tövbəsini elan edincəyə qədər ona baxmağı belə, onu danışdırmağı belə tərk edərdi. Əgər ailə üzvlərindən birindən yalan danışdığını görərsə Allah Rəsulu, salamı kəsərdi, danışığı kəsərdi o adamdan və ondan üz döndərərdi. Ta o vaxta qədər ki, insanların içərisində tövbəsini elan etsin. Və yalana qarşı Allah rəsulu çox şiddətli olub. Allah rəsulu buyurur ki, Kəfə bilməri ismən ən yuhəddisə bi kulli məsəmiə Kişinin yalancı olduğuna kifayət ki, hələşdiyini danışsın. Yalana qarşı olan nifrətin Allah Rəsulunun yalana qarşı olan nifrətinin nəticəsidir. Deyir ki, hər eşdiyini danışana belə yəni, günahkar olması kifayətdir. Və yaxud da yenə əxlaqla bağlı olan hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, Ənə zəimun bi beytin fi rəbətil cənnə Limən tərəkəl mirəə və inkənə muhikkən O kəs ki, haqlı olduğu halda mübahisəni tərk edir, həmən kəsə cənnətin kənarında evlə mən zamin dururam. وببيت في وسط الcənnəti limen tərikəl kəzibə və in kənə məzihən. Və cənnətin ortasında o kəsə evlə zamin dururam ki, zarafatla, məzələnməklə də olmuş olsa yalan danışmır. Və bibeytin fi a'ləl cənnə limen həssənə xuliqahu. Və cənnətin ən uca yerində evlə o kəsə zamin dururam ki, öz əxlaqını yaxşılaşdırır. Və Allah Rəsulu bu məsələdə nümunə olub. Söz verib əməl etmək, yalan danışmamaq məsələlərində. Allah Rəsulunun oğulluğu Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rəsulu Peyğəmbərlikdən öncə, Məkkədə Peyğəmbərlikdən öncə bir dəfə də olsun yalan danışmayıb Peyğəmbərlikdən öncə. Və Allah rəsulu Peyğəmbərlikdən öncə heç vaxt şərab içməyib. Və Allah rəsulu Peyğəmbərlikdən öncə oğulluğunun dediyinə görə Məkkədəki bütlərə kəsilən ətdən heç vaxt yeməyib. Və oğulluğu deyir ki, Allah rəsulunun Məkkədə həramın həyətində olan bütlərin heç birinə əli belə dəyməyib, əli toxunmayıb. Üç dəfə deyir, mənim əlim toxunub, Zeyd ibn Səbitə deyir ki, üç dəfə əlim toxunub Məkkənin Məscidül Həramın həyətində gedəndə əlim deyir, bütə dəydi, məni gördü Allah Rəsulü, qəzəbləndi və məni deyir, şiddətli şəkildə danladı ki, əlimi vurma. Və ondan sonra heç vaxt əlimi vurmadım, deyir. Və yanında deyir, lata, mənata, üzzəyə and içəndə şiddətli şəkildə qəzəblənirdi, səbr edə bilmirdi, dözə bilmirdi. Peyğəmbərlikdən öncə Xəndək döyüşündə Allah rəsulu ki, müşriklərin vurduğu Əbu Əmr Ər-Rahibin vurduğu xəndəqə düşür. Müşriklər elə bilirlər ki, Allah rəsulu artıq öldü və çəkilirlər geri, qışqırırlar ki, öldü artıq Muhammed. Və Peyğəmbər s.ə.v xəndəyin içərisindən çıxır. Əli bin Əbu Talib əlini uzadır. Peyğəmbər s.ə.v xəndəyin içərisindən çıxır və Ömər bin Xəttaba deyir ki, möhkəm səslə qışqır deyirəm ki, sağdır. Ömər radiyallahu anh qışqırır ki, sağdır və secdir. Əbu Sufyan deyir ki, yalan deyirsiniz. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, get söhbət elə Əbu Sufyanla. Ömər bin Xattab radiyallahu anh müsəlmanların səfindən çıxıb gedir müşriklər tərəfə. Gedir Əbu Sufyanla söhbət eləyir. Deyir ki, sağdır. Və belə ikisi öz aralarında razılaşırlar ki, gələn il bu vaxtı burada yenə görüşək. Və Ömər bin Xattab radiyallahu anh Gəlir Peyğəmbər s.ə.və çatdırır ki, Əbu Sufyanla danışdım ki, gələn il bu vaxtı burada yeni görüşəcək. Və üstündən bir il keçir, Allah Rəsulü həmən günü yadında saxlayır. Həmən gün olanda öz zirehini geyinir və qılıncını götürür, gəlir həmən yerdə uzun bir müddət durur, gözləyir. Söz verdiyinə görə. İnsanların çoxsunu yadından çıxmışdı, ancaq Allah Rəsulü Əbu Sufyana verdiyi sözü tutur, gəlir orada durur, gözləyir. Söz verdiyinə görə və söz vermək, əmanət, əhd məsələlərində, yalan məsələlərində Allah arasında çox şiddətli olub və ondan nümunə götürməlidir bütün müsəlmanlar. Həyatına tətbiq eləməlidir. Din tək tövhiddən ibarət deyil. Allah Rəsulü buyurur ki, Lə imanə li mən lə əmanətə ləhu. Əmanəti olmayan adamın imanı yoxdur. Və lə dinə li mən lə əhdə ləhu əhdi olmayan adamınsa dini yoxdur. Allah subhanahu və teala ayətdə buyurur Ənfal surəsində Yə eyyuhəl-ləzina əmənu Lə təxunullaha və rəsulə və təxunu əmənətikum və əntum tə'ləmun Ey iman gətirənlər, Allaha və Rəsuluna xəyanət etməyin və öz aranızda olan əmanətlərinizə də xəyanət etməyin. Bildiyiniz halda öz aranızda olan əmanətlərində də xəyanət etməyin. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayətdə özünə və rəsuluna olan xəyanətlə bərabər iman gətirənlərin öz aralarında olan əmanətləri də qeyd edərək buyurur ki, öz aranızda olan əmanətlərə də xəyanət etməyin. Deyərə Allah Rəsulu əxlaqla bağlı olan hədisdə buyurur ki, İnnəl mümin La yudriku bi husni xulqihi dərədətə saim və qaim. Mömin, gözəl əxlaqı olan mömin, gözəl əxlaqda olması ilə gündüzlər oruç tutan, gecələr daim namaz qılan kimidir. Yəni, bir əgər Quran və sünnət əxlaqı ilə yaşayan bir müsəlman, həmən əxlaqı ilə gecələr daim gecə namazını qılan, gündüzlər daim oruç tutan adam kimidir, əcirdə, savabda. Yəni, gecə namazının fəziləti ilə, savabı ilə bağlı çoxlu dəlillər var. Orucun fəziləti ilə, əcri ilə bağlı çoxlu dəlillər var. İnsan gözəl əxlaqda olması ilə bu iki şeyi əldə edir. Və əxlaq məsələsi önəmli məsələdir. Mütləq müsəlmanlar həyatlarına tətbiq eləməyə çalışmalıdırlar yəni bunsuz Allah rəsulunun əxlaqını insanlara çatdırıb göstərməmiş həmən dəvət Allah tərəfindən bərəkət qalanmaz. Yəni, dinin yarısı tövfiddir, yarısı isə əxlaq, yəni onu insanlara necə satdırmaq. Və insanların üzərinə düşən ədəb, növləri var. Yəni, insan, müsəlman Allaha qarşı ədəbli olmalıdır, onun rəsuluna qarşı ədəbli olmalıdır, müsəlmanlara qarşı olan ədəblər var, insanın, müsəlmanın ailəsinə qarşı olan ədəbləri var, müsəlmanın uşaqlara qarşı olan ədəbləri var, qaydaları var, müsəlmanın heyvanlara qarşı olan ədəbləri var və din kamil olduğuna görə bunların hamısını bir-bir zikr edib, bunların hamısını vurğuluyub. Birinci, insanın Allaha qarşı ədəbli olmasıdır. Yəni, Allah səni yaradır, sənə ruzu verir. Bunun müqabilində Allaha qarşı daim şükür halında olmalısan, nankörlük etməli deyilsən və etdiyin itaətlərlə, əməllərlə Allaha yaxınlaşmalısan. Heç vaxt e, rahatlıq hiss etməməlisən. Etdiyin əməllə ki, hər hansı bir itaət edirsən ya hər hansı bir əmri yerinə getirirsən, haramdan çəkinirsən, bunu şeytan sənə böyük görsətməsin. Bunu şeytan sənə böyük görsədəndə əməlini sənə dedizdirəndə ki, mən filan şeyi etdim, filan şeyi dedim, filan şeyi öyrəndim. Bu ədəbsizlik olur Allaha qarşı. Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حرما في مرضات الله تعالى لحجره يوم القيامة Əgər bir kişi doğulduğu gündən ta ki qozalıb ölənə qədər Allahın razılığını qazanmaq üçün üzü isə yerdə sürüdülərsə, qiyamət günü bu üzü isə sürü, sürü, sürülməsini kiçik görər ki, heç eləməmişəm. İnsan bu dünyaya gələndən ta ki qozalıb, qoca yaşında ölənə qədər, uşaqlığından qozalığına qədər ağzı isə yerdə süründürülsə, qiyamət günü kiçik görəcək bu əməlini ki, heç eləməmişəm. Bu Allaha qarşı olan ədəbdir. Heç bir şəxs etdiyi əməlini böyük görməsin. Etdiyi əməlini dilinə gətirməsin. Mən bunu etmişəm. Bu Allaha qarşı olan ədəbdir. Ondan sonra Allahın Rəsuluna qarşı olan ədəb. Allah Rəsulu bizim hamımızın hidayətinə səbəb olan şəxsdir. Allah Rəsulu buyurur ki, Lə yu'minu əhədukum həttə əkuna əhəbbə iləyhi min vələdihi Və validehi və nəsi əcməin. Sizlərdən biriniz məni atasından, oğlundan, bütün insanlardan daha artıq sevmədikcə kamil iman gətirmiş sayılmaz. Sonra müsəlmanlara qarşı ədəb, müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqları, hansı ki, şəriət bunların hamısını bildirmişdir. Qorumaq lazımdır bunların hamısını. Ən kiçik hissəsinə qədər Allah Rəsulü bildirir. Əl-muslimu mən səlim əl-muslimuna min lisanihi və yədihi. Müsəlman o kəsdir ki, əlindən və dilindən digər müsəlmanlar salamatdır. Yəni, müsəlmandan müsəlmana ancaq xeyir yərər. Müsəlmanın müsəlman üzərində haqları var, gələ qoruya, yerinə yetirə. Allah Rəsulü, Allah Rəsulunun əxlaqı, Səhabə deyir ki, Allah Rəsulü birinə, bir müsəlmana əllə salam verdikdə salam verdiyi kəsin əlini sıxırdı, buraxmırdı. Gözləyirdi ki, salam verdiyi kəs birinci bunun əlini buraxsın. Allah Rəsulü fikirləşirdi ki, əgər birinci əlimi mən boşaltsam, qabaqdakı məndən pislik hiss eləyər. Yəni ki, mən ona qarşı tez buraxdım onun əlini. Yəni, əl sıxmağa qarşı belə Diqqət edirdi Allah rəsulu. Və müsəlmanlara qarşı çox mərhəmətli idi, mülayim idi. Allah rəsulu buyurur ki, Mən yuhrəm ər-rifqə, yuhrəm əl-xeyrə kulləhu. Kim əgər mülayimlikdən məhrumdursa, bütün xeyirdən məhrumdur. Kim əgər mülayimlikdən məhrumdursa, bütün xeyirdən məhrumdur və səhabələrinə qarşı çox mülayim olun, müsəlmanlara qarşı. Daim keçin. Necə ki, bir bədəvi səhradan gəlib məscidin içərisində böyül etdikdə, sahabələr onu qalxdılar ki, döyüsünlər. Allah Rəsul dedi ki, su gətirin, təmizliyin. Bədəvi də sevindiyindən dedi ki, Allahım, məni və bir də Muhamməddən başqa heç kimi bağışlama. Allah Rəsul da cavabında ona deyir ki, sən böyük bir şeyi daraldırsan. Yəni, insanlara qarşı mülayim olun, Allah Rəsulu. Müsəlmanlara qarşı mülayim olun. Sonra müsəlmanlar, müsəlmanların ədəblərindən ailələrinə qarşı, qadınlara qarşı şəriətin əmr etdiyi şəkildə davranmaq. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ Onlarla, yəni qadınlarla gözəl rəftar edin, gözəl şəkildə rəftar edin. Əmrdir Allah Subhanahu taala. Allah Rəsulü Aleyhissalatu vesselam hədisdə buyurur ki: "Əd-dünya məta'un və xeyru məta'ihi əl-mər'atu salihə." Dünyanın hamısı əyləncədən ibarətdir. Dünyanın hamısı əyləncədən ibarətdir və dünyada ən xeyirli şey salih qadındır qadına qiymət verir Allah Rəsulü ki, dünyada ən xeyirli şey salih qadındır. Və sonra başqa bir hədisdə Allah Rəsulü buyurur ki, Lə yəfrəq mü'minun mü'minətən İn kərihə minhə xuliqən radiyə minhə əxən Mömin kişi, mömin qadına heç vaxt nifrət etməsin. Əgər onun bir əxlaqından xoşu gəlməsə, başqa əxlaqından xoşu gələcək. Və vida xütbəsində Allah Rəsulu vida həccində verdiyi məşhur xütbədə buyurur ki, وَاسْتَفْسُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ Qadınlarla gözəl rəftar edin. Onlar sizin yanınızda olan əmanətlərdir. Qadına qarşı Allah Rəsulü sünnətdə qadının haqqının qorunmasına dair çoxlu sözlər deyib Allah rəsulü. Yəni, onlarla gözəl rəftar edin. Onlara qarşı hədd aşmayın, onlar əmanətdir və s. Yəni, müsəlmanlar gələ bugün bu şeylərə əməl edərlər. Allah rəsulunun əmirlərinə, tövsiyələrinə, ailə ilə bağlı, uşaqla bağlı əməl edərlər. Bugün müsəlmanların əksəriyyətində bu problemlər, ailə problemləri var. Qadın biraz qadının xislətindədir xətəşarlıq. Yəni qadın qadının etdiyi səhv kişiyə nisbətən daha çoxdur. Biraz səhv olan kimi qadın biraz səhv edən kimi kişi səbr etmir. Dərhal boşuyur, qaçır. Və başlayır səhabə qadınların həyatından sifətlər gətirir. Qadına ki, səhabə qadınlar belə olur Sahabə qadın belə əməl edir. Gərək kişilər də sahabə, sahabələrin kişiləri kimi ola. Yəni, sahabə qadından qadına istat gətirən kişi gərək özü sahabə kişi kimi olsun ki, sahabələr kimi kişi olsun ki, sahabələrin qadınların da əməllərindən öz dövləsinə istat gətirsin. Yəni, özünün halı bərbad halda olduğu vəziyyətdə, yəni, doğru dürüst kişi kimi yaşamadığı halda səhabə qadınlardan sifat gətirir və sonda gəlir qadına qarşı haqsızlıq ortaya çıxır. Allah Rəsulu vasitəsini, yolunu 14 əsr bundan qabaq bildirib. Deyir ki, mömin, kişi mömin qadına nifrət etməsin. Bir şeyindən xoşu gəlməsə, bir əxlaqından, o birisindən xoşu gələcək. Qadınlarla da bağlı şəriətin bildirdiyi ədəblər, əxlaqlar var. Əxlaq qaydaları var. Uşaqlarla bağlı Allah rəsulu uşaqlara qarşı olan İslamın mövqeyi əməli ilə, sözü ilə bildirib. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu buyurur ki, Qabbələ Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Əl-Həsən bin Ali radiyallahu anhuma və indəhu Əl-Əbrə İbn Həbis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən ibn Ali radiyallahu anhumanı öpür. Əl-Əqra bin Həbis adında sahabə də bunu görür. Deyir ki, ya Rasulullah, ey Allahın Rəsulu, innə li əşərətun minəl valəd, mə qabbəltu minhum əhəd. 10 dənə oğlum var, deyir, ey Allahın Rəsulu, hələ indiyə qədər heç birini öpməmişəm. Fənəzərə iləyhi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fəqal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmən sahabəyə tərəf üzrünü çevir, dedi ki, mən lə yərhəm lə yurhəm. Kim ki, rəhm etmir, ona da rəhm olunmayacaq kim ki rəhm etmir, ona da rəhm olunmayacaq. Yəni, Allah rəsəm burada uşağı, nəvəsini öpməyi rəhmət adlandırdı. Uşağa qarşı olan qayğını. Allah rəsulu heyvanlara qarşı belə öz ədəbini görsədib bütün dünyaya. Allah rəsulu üzünə dağ vurulmuş, üzünə damğa vurulmuş uzun qulağa görəndə deyir, Allah bunu edənə lənət eləsin. Qadağa edir. Allah Rəsulü döyüşlərin birində səhabələri ilə gedəndə qabaqlarına bir dişi it çıxır, balalayıb və balaları süd əmir analarından. Və Allah Rəsulü fikirləşir ki, atların, dəvələrin əyəqin altında qalar. Bir səhabəni ayırır, deyir ki, dur bu itin qabağında, ta ki bütün hamı kesib gedəndən sonra arxadan qoşularsan bir də. İtə də qarşı ədəbli olur. İtə və itin balalarına qarşı. Allah Rəsulü tam kamil əxlaq sahibi olub. Həm ailəsinə qarşı, həm müsəlmanlara qarşı, həm Allaha qarşı, həm heyvanlara qarşı, hər kətə qarşı, hər bir kətin haqqını deyib və biz də həmən Peyğəmbərin ümməti olaraq ondan nümunə götürməliyik və o, bu ədəbləri, bu əxlaqları həyatımıza, dəvətimizə, ailəmizə tətbiq eləməliyik. Əxlaqsız dəvət əxlaqsız tövhid faydasız şeydir. Çünki din bütöv şəkildə yaşanmaq, dinin bütöv, bütöv şəkildə yaşanması bir də əmr edilir. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzina əmənu udxulu fis-silmi kəffətən Ey iman gətirənlər, İslama bütövlüklə daxil olun. Yəni, yarımçıq yox. Tam. Vaciblər, haramlar, halallar, müstəhəblər, məşruhlar, əxlaqı, ədəbi hamısı bir yerdə yaşanmalıdır və bu bir yerdə yaşandığı müddətcə insanlara fayda verir, həm bu dünyada, həm axirətdə. Yarımçı şəkildə yaşandıqda isə fayda vermir. Allah Rəsulunun əxlaqından daim nümunə götürülməlidir hər bir işində, hər bir əməlində. Bir kişi Allah Rəsuluna deyir ki, əvqsini, mənə tövsiyə et. Allah Rəsulu buyurur ki, lə tağda, qəzəblənmə. Kişi yenə təkrar edir ki, mənə tövsiyə et. Allah Rəsulu daim ona təkrar edir ki, lə tağda, qəzəblənmə. Müsəlman gərək hər şeydən ötürü, yəni qədəblənməyə, qədəbini saxlamağa çalışaq. Allah Rəsulü buyurur ki, Mən kəzəmə qeydən və huvə qadirun alə ən yənfidəhu. Dəəhullahu alə rüusil xələiq yevməl qiyamə və həttə yuxeyyirəhu minə qurul ilm yudavvicuhu minhə məşə. Bir kəs qədəbli, qədəbləndiyi şeyi yerinə yetirməyə qadir olduğu halda qəzəbini saxlaya bilirsə, qəzəbini saxlayırsa, qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala həmən kəsi, həmən kişini bütün məhlukatın önünə çağırar və ona huriləri görsədər və deyər, istədiyini seç, evlən. Bu dünyada kim Allah üçün qəzəbləndiyi şeyi yerinə yetirməyə qadir olduğu halda dayanarsa, qədəbini Allah üçün saxlayarsa, Allah subhanətə Allah qiyamət günü bu hədisə görə bu əməlinə görə ona huru verər. Bütün məxluqatın gözünün qabağında huruları görsələr, deyər ki, birini seç, evlən. Bu əxlaq məsələsi çox mühüm məsələdir. Bunu zikr etməkdə məqsədim odur ki, inşallah bunu eşidib nəticə çıxardasınız və həyatınızda tətbiq edəsiniz. Yəni bu danışıq danışıqdan ibarət deyil. Yəni, burada danışıldı, ancaq Fava yenə həyatda hamı öz bildiyi şəkildə, öz, özünün fikirləşdiyi ədəblə, özünə xoş gələn əxlaqla yaşamaq caiz deyil, doğru deyil. Eşidən, eşidilən şeylərdən nəticə sarmaq lazımdır, əməl etmək lazımdır. Yəni, danışılan şeylər, bizim bu şeyləri danışmaqda məqsədimiz sadəcə olaraq zikr olunsun, savablamaq deyil. Məqsədimiz budur ki, insanlar düzəlsin. Büyün olan səhvlər, büyün olan xətalar, büyün olan əxlaqsızlıqlar, ədəbsizliklər və s. olmasın sonra. Əgər danışmaqda bu şeyləri çatdırmaqda nə isə bir kiçik də olsa, haqqımız varsa, danışılandan sonra bunlar əgər qulaq ardına vırılırsa, biz də bu şeylərin danışdığımıza görə heç bir kəsə halallığını vermirik. Yəni, danışıram ki, əməl edilsin. Sadəcə olaraq məclis gölər olsun deyə, qulaq asılsın deyə yox. Əgər az olsa bir haqqın varsa, eşidib, sonra biləndən sonra kimsə o eşitdiyi şeyi qulaq ardına vurursa, həmən kəsə mən halallıq verilir. Və sonda Allah subhanəhə və tealədən istəyirəm ki, bizi öz rəsulunun əxlaqı ilə, ədəbi ilə yaşayan müsəlmanlardan etsin. Və Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bütün dəvətimizi bərəkətləndirsin və bütün dəvətimizə qarşı pislik istəyən şərtləri məhv etsin, zəll etsin. Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, İslamı və müsəlmanları dünyanın hər yerində izzətləndirsin. Və Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, Allah yolunda olan qardaşlarımıza kömək olsun, qələbələr bəxş etsin, onların düşmənlərini məhv etsin, şəhid olan qardaşlarımızın şəhadətini qəbul etsin. Və əxiru dəvənə ənəlhamdülilləhi rabbil aləmin, subhanəkə Allahümə bihamdikə əşhədə ən la iləhə illə əntə əstəqfiruqə və ətubu iləyik.